Abenduak amairu gaur ostirala da eta hau on albistegia duzue. Berriozar erratiaren albiste emankizuna. Ze titularrarekin irekitzen dugu gaurko albistegia xabi. Bai, garazi, gizarte erabilerako lau etxe bizitza izango ditu berriozarrek. Udal batzan adostu bezela berriozarko udalak nasubintzarekin hitzarmen bat sinatuko du honekin. Berriozarrek gizarte erabilerarako lau etxe bizitza eskuratuko ditu. Sinatze ekitaldi horretan Luis Zarraluki urti Urtigosak, Txibizitza eta Sustapen Kontseilariak eta Berriozarko alkatea den Xavier Lasa Gurraizek parte hartuko dute. Eta antzerkizale egunaren aurkezpen ofiziala, atxo. Euskal Herriko antzerkizale elkarteak agerraldi publiko batez berrio zarren ospatuko den antzerkizale eguna aurkeztu zuen atzo. E, Euskal Herriko antzerki elkarteko kide diren itxaso bakedano eta Xavier Lopezek prentxaurreko bitartez egunaren izaugarriak eta egitarreua ezautzera eman zuten atzo. Prentxaurrekoan udalaren izenean alkate ordea den Raul Maizak ere hitza hartu zuen Euskal Herri mailako jarduera hau lehen aldiz Nafarro karroan izanen kultur jarduerak e, eh, utzi gabe, fiteroko bandak berriozarren, e, berriozar bizitatuko du. Berriozarko doinua bandaren hartu emanetatik eraturritako bisita dugu hau, zuzenki abenduaren amaostean igande honetan bisitatuko gaituzte fiterotarrak, hauek harratxieko zazpidan musika eskolako entzunaretoan kontzartutxoa eskeniko digute. Eta igande honetan nazo, nazio mailako mutxapelketan izena emateko azken eguna. Bai, Xabi, igande honetan bukatuko da nazio mailako mutxapelketan izena emateko EPA. Izena ematearekin laster Kirol tabernan lehen kanporatzea jokatuko da. Lehen partida gertu, bai eta honekin begikenuen beroketari ekin. Beno, eta labur-laburrean kiroletako informazioa emanen dugu jarrai, e, jarraian eh, hasiko gara berriozar e, futbol klubeko seinala mendueoekin, asteburu honetarako. Eta, e, bueno, ipatuko dugu e, regional taldekoak, e, gizonesko futbolan e, regional taldeak esan bezala lagunen arteko kontra lehiatuko da E, larun batean, larun bat honetan, e, iuntzeko sortxietan, mentxe bertan berriozaren. Beno, eta emakumezkoak, peina esporten aurka lehiatuko dira, igandean, eguerdiko amabiterritan, hauek ere, berriozarko zelaian. Eta mendialdea kirol elkarteko saskibaluiko e, talde nagusiak, e, senior, e, gizonesko seniorrak, e, larraunare, larrauna beren kontra, jokatuko du, larun batean ere, arratzal arratsaldeko bostak eta laurdenetan ordenetan berriozarren. Eta emakumezkoak ere berriozarren, Liseo Monjardinen aurka, hauek ere larun batean. Arratxiko, zurtziak eta laurdenetan. Jakin, dezazuen, e, gainerako informazio osoa kontzultatu daiteke eguzkiplaza.neten. Eta jarraian bestelako kiroli informazioa mendien lagunek eh, asteburu honetan ateraldia egingo dute. Bai Xabi, garinda mendia asmo asmoz ateraldia egingo dute zuk diozun bezala eta horretarako San Martin deunsera horbilduko dira igande honetan. Eh, ateraldia beti bezala e, eh, goixeko bederatxietan eguzki plazatik. Eguraldiaz mintzatzeko unea dugu orain, zer dio gaurko iragarpenak, gaur berriro hotxa, eh, ez dugu ezer berririk esango, ez da? Zuk esan bezala, ez dugu ezer berririk esango, egunaren lehenengo partean zirua odotxu ingo dela, atzo bezala, erdi mailako odeiekin eta goi odeiekin bigarren zatian, egunaren bigarren zati horretan, ordea zirua oso odeitxu eta justuku, justuki, egunaren bigarre, bigarren parte horretan euri txikia egingo du, aizeari da dagokionean, egunaren lehenengo partean, ego osagaiko haize ahulbitzia ibiliko da, eta bigarrenean aldiz, mendebal osagaikoa. Temperatura minimoetan aldaketarik ez, eta maksimoetan aldaketarik ez, edo gutxi jaitsiko dira maksimoak gaur ere, izotz txikia. Música Eta hau izan da guztiak aurko albistegiari daukionez, informazio gehiago datu zen orduetan berriozar erratiaren sintonian, fmko edo orduoro interneten neguzkiplaza.neten.